Cesarina Ricci de Tingoli estis itala componistino, eble poetino cae cantistino. Malmulte onit siis pri la biografio de Ricci de Tingoli, char de longe la ne completa madrigalo cae la prologo de scia libro estis la sola informoi pri la vivo cae lavoro de citiu componistino pli actuala i esploroi montras che Cesarina Ricci de Tingoli estis filino de Giovanni Ricci, filo de la samnoma cardinalo. Giovanni Ricci, la patro de Cesarina, estis activa cantisto, musicisto cae ancau mecenato. Ligastigis musicistoin en sia domo, inter ili la componiston cae organiston Giovanni Pizioni. Plurai componistoi dedicis sia in madrigala in libro in a la patro de Cesarina, qui la conata itala componisto Ruggiero Giovanelli, qui u dedicis a li tu collectoin. Cio ci sugestas, che Cesarina Ricci vivis en music ama medio, cae Ruggero Giovanelli povus esti sia instruisto pri musico cae componado ec de sia iunaggio. La familio de la cardinalo Ricci, avo de Cesarina, jam havis parenza in rilatoin a la familio Tingoli de la urbo Rimini. Eble Cesarina exinigis al membro de citiu sama familio, char giuste la urbo Rimini, esta menci ita, kiel uno al la du urboi, en kiui si vercis la madrigalan colecton. La alia urbo estis Romo. Si publicigis sian nuran pluvivan colecton de madrigaloi en Venezio, en 1597. Tiu ci libro estis la unua libro de madrigaloi por quim boccioi cun dialogo de och jus componitai cae elmontritai. Gien havas dec quar quim bocciai madrigaloi cae unu och vocian dialogon de Ricci cae du madrigaloi de Alberto Girlinsoni quiu nur estas conata de citiu eldonaju. La textoi estas de la renomai italai poetoi Torquato Tasso, Giovanni Battista Guarini cae Antonio Ongaro, ciui iili ligitai alla Academio quium la Cardinalo Cinzio Aldo Brandini havis en Vaticano en la 1590-i aroi. Cesarina dedicis la eldonagion al cardinalo Aldobrandini, cio estis fervora arta amanto cae uno a la plei gravae Romae mezenatoi de sia tempo. Er la antau de Cesarina Ricci, oni povas concludi che sciai madrigaloi estis verkitai iom da tempo antau sia publicigo. Post testado de la componajoi, cainur danke al instigo de la cardinalo Cinzio Aldo Brandini. Ciula testado ocasis en l'Academio de Aldo Brandini, sciai duavoi estis cardinaloi. Ciu Cesarina Ricci Javi saliron a la Vaticana Academio cae povis mem presenti en componajoin, tio ancorau ne estas probita. La libro de Cesarina Ricci de Tingoli estis publicigita en pezza libro formato, populara dun la ca cae la baroca periodoi. Gi estis formato por presi au copie musicon en quiu ciu libro en havis la parton de un vocio au instrumento. La aro da pezzai libroi de la madrigaloi de Cesarina Ricci de Tingoli estas ne completa. La libro pri la alda, vasa cae tenorai partoi conservillas en la biblioteco de la Universitato de Gento, dum la libroi cantus cae quintus perdigis. En la Bavara Stata Biblioteco en Moncheno, esta manuscripto de tabulaturoi por clavar instrumentoi, gi havas javas motetoin madrigaloin cae danzoin. Inter citiui componajoi, estas escribite la madrigalo che Sun de il primo libro de Cesarina Ricci. En Citio componaggio, Ricci de Tingoli montras rimarkindan senson por la interpretado de textoi cae contraupuntai capabloi. la manierisma y tendensoi de la madrigalo Jam che estanta en la tempo de tiu collecto, la componistino usis pli simplan in rimedoin. Cesarina Ricci de Tingoli estas uno el la unuei virinoi kiu havis musicum presita sub sia propra nomo. Bowers cae Newcomb en 1987 opiniis que la fenomeno de la forta Publica cesto de virinoi, rilate y agadoy en Italio, en la dua duono de la dexesa arsento estas ligita a la humanisma educa idealo cae la rilata perdo de la instrua monopolo de la